يا cikin shirin fatoyin rahama shirin da yakan karbi ku domin isar da su ga shehin malami shek dr muhammad sani umari lemo babban malami a tsangiyar nazarin addinin islam da ke jami'ar bayar ta kano wanda yakan amsa fatoyin naku shirin da yakan zo muku daga nan rahama rediyo farin al'umma mai shirye-shirye akan mita 97.3 zangon fm aka haiku da tambayoyi ne a hanyoyi kamar haka na farko ana rubuto sako na text message kenan kan sufuri takwas sufuri biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu wato sufuri takwas sufuri biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a rubuto tambaya ta adireshin munanar gizo a fatoyin rahama a yahoo.com haka zalika za a iya yi koda tambayoyin a dandalin nan na zumunta na su a fatoyin rahama muna ƙara tunasar da masu rubuto tambaya cewa a tabbata an rubuto tambaya mai ma'ana sannan kuma a rubuta suna a karshen kowace tambaya a madadin kuma rahama rediyo farancin al'umma muke wa dr sheik muhammad sani umar rijiyar lemo mu malami a tsangiyar nazarin addinin islam da ke jami'ar bayar ta kano barka da zuwa na shiri to kai sai kamar yadda yake al'adar shirin zamu ba malam dama domin a yi shimfiɗa kan kallon bismillah alhamdulillah rabbil alamin was salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda jiya muka fara magana akan abin da ya shafi layya to yanzu za mu kammala abin da ya rage a kan wannan bato mun faɗi cewa akwai sifofi waɗanda ake ƙoƙarin a ga dabban layya ba ta sifatu da ɗaya daga cikinsu ba wanda annabi sallallahu alaihi ya bayanin su a cikin hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anha to kuma akwai sifofi na kamala wato akwai sifa ta kamala a ce dabba tana da su to dabba bayan ta zama lafiyayya to yana da kyau kuma ta zama dabba ce kosassa wato ba dabba ce wacce take mai rama ba ko da ko ramar ba ta bayyana ba ta zama dabba ce mai kosassiya sosai domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi layya kamar yadda ya zo a cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ya yi layya da raguna biyu waɗanda suke kosassu raguna biyu waɗanda suke ake kosassu don haka ana bukatar ya zama dabba ce dabba ce kosassa ba mu shafi an ce yayi hujja da fadar Allah ta'ala da yake cewa man yu'azzim Allah fa inna min taqwal qulub wanda duk ya girmama abubuwan bauta na Allah to wannan yana daga cikin tsoron Allah na zuciya yace girmamawa anan daga cikin abin da zai shiga cikin girmama Allah akwai dabban da ya ta zama babba ce kosasshiya ce mai nama ce don haka kuma sahabbai sun kasance sukan daure dabbar su ta layya su ba ta abinci ta ci har ta girma ta koshi sosai ta yi kitse ta yi nama sosai kamar yadda ya zo cikin hadisin bu'umar tulun sahal da yake cewa mun kasance a madina muna daura dabbobinmu domin su dabbobin layyanmu domin su koshi su yi girma su yi kitse kuma musulmi sun kasance suna yin wannan don haka yana daga cikin abin da ake bukata sannan yana daga cikin sifa ta kamala har ila yau in zai yiwu dabbar ta zama faraci in zai yiwu dabbar ta zama faraci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna waɗanda suke farare farare in ba a samu fara ba to kowace launi zai iya zai iya za iya yi da ita amma inda za su farar dabba to wani yana daga cikin binda annabi sallallahu alaihi wasallam ya layya da shi sannan ana buƙatar dabbar wato ta kasance kamar yadda muka ce daga bahimatul an'am raƙuma ko shanu ko kuma ƙananan dabbobi waɗannan muka ce da su ake layya to a cikin su wacce ce tafi wata wato raƙumi ne ya fi sannan saniya sannan ƙaramar dabba ko kuma a'a karamar dabba ce ta fi manyan dabbobin a gurin wasu malamai waɗanda su suke ganin abin da ake dubawa shine yawan nama da za a samu to suna cewa raƙuma ne farko sannan shanu sannan ƙananan dabbobi wasu malaman su suna jeranta abin a irin wannan tsari cewa a fara samun wato wanda ya laye da raƙumi ya fi wanda ya laye da sa wanda ya laye da sa ya fi wanda ya laye da ƙaramar dabba suna kuma yin hujja da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake maganar wanda zai yi sammako zuwa sallar juma'a na sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje a sa'a ta farko to zai zama kamar wanda ya yayi layya ko ya kusanci Allah ta hanyar yanka raƙumi wanda ya je a sa'a ta biyu kuma kamar wanda ya yanka sa wanda ya je a sa'a ta uku kamar wanda ya yanka wato rago suka ce kaga wanda ya je a sa'a ta farko an faɗi cewa shi ya fi samun kaso mafi tsoka na lada sai kuma aka ce kamar wanda ya yanka rago ne sannan mai sa'a ta biyu aka ce kamar wanda ya yanka sa sannan mai sa'a ta uku aka ce kamar wanda ya yanka kamar wanda ya yi layya da karamar dabba suka ce to kaga anan ya nuna kenan raƙumi shine gaba sannan saniya ko sa sannan kuma wato rago sannan suka yi hujja da hadisin Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da an ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyur riqabi afdal ayyur riqabi afdal wace wani bawa ne da inna ta yanta shi fulada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce samanan wa anfasuha inda ahliha wato bawan da yake ya fi tsada kuma ya fi daraja a gurin abin nan masu shi ta ce to kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bawan da yafi tsada kuma yafi kima a gurin masu shi shi yafi lada idan an sai shi an yanta shi to kaga kenan dabbar da tafi tsada babu shakka kuma babbar dabba tafi karamar dabba tsada don haka ya kamata ya zama ita ce tafi lada to amma a gurin wasu malikiya musamman a gurin wasu malamai kamar Imam Malik shi yana ganin abin da ake la'akari da shi shine zakin nama daɗin nama don haka kaga karamar dabba ita ce gaba a daɗin nama sannan mai bai mata shanu sannan kuma raƙuma su zo da ƙarshe za su shi ya juya abin ne akan yadda malaman farko su faɗa shi yana ganin a fara da ƙaramar dabba saboda naman ta fi daɗi to suka ce sannan kuma annabi sallallahu alaihi da ƙaramar dabba yayi ba wai dan baya da yadda zai samu raƙuman bane ba kuma dan baya da yadda zai samu shanu bane amma kuma muka ga cewa yayi da ƙaramar dabba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana yana zaben masa abin da yafi daraja ne ba zai yi ba shi ya zama na yayi ya rika yin layya da ƙananan dabbobi tare da cewa manyan dabbobin sun fi lada to tunda har Allah ya zaba masa ƙananan dabbobi su zama sune abin layyarsa wanda ya nuna fifikon a kan sauran babu shakka wanda yayi layya da karamar dabba ya fi wato samun dacewa da irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a layyarsa shine samun yanka karamar dabba wannan magana ta Imam Malik ta samu karfin ne daga kasancewar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen layyarsa abinda ya zaɓa ya yi laye da shi shine kafshai ne kamar da ya zo da raguna to saboda wannan shi zai fi zama ra'ayi mafi ƙarfi cikin ra'ayoyi biyu da malamai suka suka tattauna a kansu sannan kuma ita wannan dabba a talayya ana yanka ta ne bayan sallah wato bayan liman ya yi sallar idi bayan gama sallar idi to sai dai ana yankawa ne bayan liman ya yanka tashi ko sallar ake la'akari da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin hadisai da dama da aka rawaito daga wajensa cewa kamar hadisin albara ibn azib kamar hadisin anas ibn malik da sauransu da annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa wanda ya yanka wanda ya yanka kafin sallah tona ya yanka dan kansa ne man zabaha qabla salati fa inma zabaha li nafsihi wanda yanka kafin sallah ya yanka wannan nama ne dai kawai ya yanka wa kansa wanda kuma ya yanka bayan sallah faqad tamma nusukuhu ya yayi abin nan dinsa wato yankansa yayi layyarsa ta cika saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sallah ya kuma ce duk wanda ya yanka kafin sallah to wannan bai yi ba wanda ya yanka kuma bayan sallah wannan shine yanka layya a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya yanka kafin sallah man zabaha qabla qabla an yusalli falyan falyu'id makanaha wanda ya yanka kafin sallah to in yana da wata dabbar bayan an yi sallah ya sake yankawa don waccan ta zama ta zama nama in baya da ita shi kenan kuma layya dai ta ku uce masa sai dai za a ci nama a gidansa wanda ya yanka kuma bayan sallah wannan shi ya dace da sunnan mu shi ya dace da sunan mu faqad asaba sunnatana shi ya dace da sunnan mu don haka lokacin yanka shi shine bayan sallah sai dai bayan liman yayi yanka ko kuma ko da liman bai yanka shi ba to anan akwai malaman da suke ganin sai liman ya yanka shi sannan sauran mutane za su yanka akwai wanda suke ganin a'a da ake la'akari shi ne sallah ɗin ba wai yankan liman ba don zai yiwu da zaman a shekarar ma liman baya da abin yin layyar don ba sharaɗi ba ne duk shekara dole liman ya yanka na gashi nan ya tabbata cewa Abubakar da Umar sukan sukan zama shekara ta zo ba su layya ba kaga kuma a lokacin su su ne khalifofi su suke jagorancin sallah din abubakar zamanin sa shi yake jagorancin sallah idi umar zamanin sa shi yake jagorancin sallah idi kuma zai za a zo a yi sallar idi ba su yanka ba to musulmi ba su yi ba kenan sun da liman bai yi ba a'a to ashe kaga ba yankan ake duba ba sallar ake duba wannan magana ita ce tafi zama daidai cikin maganganun da malamai suka yi don haka inda aka yi sallah shi kenan waɗanda suke a garin da ba su da sallar idi duk da cewa yanzu dai zai wahala a ce akwai wani gari na musulmi ba a sallar idi to da a ce za a kaddara an samu wani gurin da ba a sallar idi to sai a yi la'akari da lokacin da inda a ce za a yi sallar idi din a lokacin an yi an gama tunda sallar idi tana farawa ne daga lokacin da sallar walaha take fara wato bayan rana ta hudu ta ɗan ɗaga ta yi haske to daga lokacin ake sallar idi to in dai har lokacin yayi to shikenan mutum zai iya yanka ko da kuwa babu sallar idi a garin babu liman babu wani abu sauraka wannan shine lokacin yanka din kuma yana farawa daga wannan lokacin ranar goma ga wata bayan liman yayi sallah ya sallame har zuwa har zuwa ƙarshen ayyamut tashrik ayyamut tashrik sune kwana na 11 na 12 na 13 zuwa ƙarshe ayyamu shirik wato zuwa kwana na sha uku wanda ya gaggauta yin layyarsa babu shakka ya shiga cikin faɗar Allah ta'ala da ya yake cewa hu ila magfiratin min ya yi gaggawa zuwa ga aikata aikin alkhairi wanda bai samu ya yanka ba a ranar ya yanka a kashe gari ta yi kuma yankan nan za a yin shi da rana za a yin shi da daddare ba sharaɗi ba ne ba wata hujjar da ta ce idan rana ta faɗi ba za a yanka ba sai kare kashe gari ko rana ta faɗi za a iya yanka a kashe gari za a iya yi har zuwa a ƙarshen faɗuwar rana ta ranar goma sha uku da zarar rana ta faɗi a wannan kwana na goma sha uku na zulhijja to shi kenan lokacin yanka kuma ya ƙare wannan dabba da za a yanka mutum yana da dama ya ci a ciki ya rabar ya kuma ajiye wato yana da dama ya ci wani bangare yana da dama ya rabu ba da wani bangare yana da dama ya ajiye kuma abin da yake so ya ajiye Allah ta'ala yana cewa kulomin hawa aqimul ba'is al faqir ku ci daga ciki ku ciyar da wa talakawa waɗanda suke mabukata a farko ko shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai kada wani ya kuskure ya ajiye ya ajiye naman layyansa don haka a cinye a rabar wata shekarar da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye suka ce ya rasulullahi za a yi kamar bara ne wato bana ma ba ajiya nabi ya ce a'a a bana ku ci at'imu wa abin kulu wa at'imu wa dakhiru ku ci ku ciyar kuma ku aji. ce saboda bara akwai wahala wato akwai bukata abinci mutane suna cikin bukata don haka yace ka a yi ajiya duk wanda ya samu ya laye rabawa mutane domin a yaki wannan wahalar da ake to amma bana akwai yalwa don haka <clears throat> babu batun a a hana mutane ajiyewa saboda haka mutum na iya raba naman sa layen naman sa wato naman layen gida uku ya ci wani bangare ya bayar da wani bangare wani bangare kuma ya ajiye baya daga cikin koyarwa ta musulunci cire wasu bangarori na na dabban layya a je aje shekara a ce ba za a ce ba kamar da za a aje jela ko aje a ce a kici saboda sai wata ranar cika ciki ko wani abu wannan duk al'ada ce gargajiya ce ba daga cikin abin da musulunci ya koyar babu wani littafi daya daga cikin littafin musulunci da muke karantawa da ya yi wannan bayani babu kuma wani hadisi da aka samu na annabi sallallahu alaihi wasallam da yi irin wannan bayani al'ada ce ta mutane kawai in an kulla wasu in an kara wasu aƙidu a ciki na cewa ko idan an rataye ta ko za ta kare mutum ko za ta yi masa wani abu wannan ya zama aƙida ce mai muni kwarai da gaske sannan kuma ba a yadda a ciri wani abu daga cikin layya ba a biya mahauci da shi to mahaucin da ya zo ya yanka ko ya yi fiɗa to ba a biyan shi daga cikin abin layya domin abin layya an yanka shi ne don Allah ya zama abu ne da aka bayar da shi don Allah to bai kamata a sai da wani bangare na jikinsa ba sayarwa ce ka biya mai aiki daga jikinsa wannan bai halatta ba kamar yadda ka san ba za ka ɗauki zakka ka sayar ba to haka nan ba za ka taɓa wani abu na jikin naman layya da sunan ka biya wani jingar da kuka yi ko kuma ka sayar masa ba amma kana iya biyan shi sannan kuma in ka ga dama ka taimaka masa da nama in kana ganin za ka yi haka wannan babu laifi amma da sharaɗin ya zama ka biya shi da wani kuɗi can daban ba daga cikin layyar ba to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya shafi layya da kuma abin da ake yi da naman da kuma lokacin da ake yanka ta Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya karba ayyukan mu na kwarai alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta farko san ban sani ba ko bai riski shirin mu na da ya gabata ba yake cewa menene hakikanin hukuncin layya a musulunci to kamar yadda muka ce hukuncin layya wato sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma wannan al'umma wasu malamai suna cewa wajibi ce amma mafi yawancin malamai suna cewa ba wajibi bace sunna ce idan mutum yayi yana da falalar wanda wato ladan wanda ya aikin ya koyi da annabi sallallahu alaihi wa idan bai yi ba to ba a kiran shi mai laifi ah, Ah, kamar yadda ya tabbata a cikin eh, musannaf na abdulrazzaq da kuma sanar kubra na baihaqi daga abu suraiha yake cewa ra'aitu ababakar wa umar wa yi la na ga abubakar da umar kuma ba sa yin layya abu mas'ud ansari shi ma sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wanda ya ya ya halarci yakin badar yake cewa nakan bar layya duk da ina da ikon da zan yi domin kada makota na su zaci cewa wajibi ne a kai kaina kaga ashe kenan sahabbai sun fahimci cewa ita laye ba wajibi bace zaka duk wata fahimtar kuma da ta saba wa tasu babu shakka wannan fahimtar kuskure ce ko da ko wanda daga cikin malamai ya ambace ta domin sahabbai sun yi ijma'i akan cewa layya ba wajibi bace daga cikin sahabban da suka ga haka akwai Abubakar akwai Umar radiyallahu ta'ala anhuma saboda layya ba wajibi bace amma abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta akwai abin da ya kamata mutane su sani akwai hadisai da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam na falalan layya cewa mutum in yayi layya akan akan akan abin layyarsa ne zai ketare siradi ranar gobe kiyama zai hau dabban layyarsa wannan duk ba gaskiya bane babu wani hadisi kwara ɗaya tak da ya inganta a cikin falalan layya kamar yadda Abubakar ibn al-Arabi radiyallahu rahimahullahu ta'ala ya ambata da sauran malamai babu wani hadisi kwara ɗaya da ya magana a kan falalan layya cewa in mutum ya yi layya ga ga ladan da ake bashi sai dai kawai mun san cewa duk abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi a littafinsa ko a kan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam to aiki ne na kwarai ko mutum yana da lada sai dai keɓance wani lada na musamman a ce ko zai hau dabbar sai da siradi da ita wannan duk hadisai ne wanda ba ɗaya da ya inganta ciki hmm. malam muhammad rabi'u mashkur yake cewa menene ingancin maganar da ake cewa ana so mutum ya fara cin hantar abin da ya laye da shi bayan ya daga sallar idi ya ci daga abin da ya laye da su ba wani sai hanta ba watakila da shi mai tambayar ko masu mutane suna ambata hanta watakila da ita ke da saukin a gasa maka nan da nan kaci amma ba ci aka yi sai hanta ba ci aka yi ci wani bangare na abin layyarsa abin da ake faɗa a nan shi ne sunna a idin azumi an gama azumi to kafin ka fita ka ci wani abu domin a lokacin so ake a yadda cewa ranar ranar sallah ce ba ranar idi ba ba ranar azumi ba saboda haka ake so ka ci dabino kafin ka fita ita kuma sallar layya tunda za ka yanka abin layya ake so ka je ka yi sallah ka dawo ka fara ci daga abin abin layya ka sha kai ka fara ci daga abin layya ka ba a keɓance maka hanta ba ko huhu ko kitse ko wani abu so haka don abin da ya samu dai kawai ka ci daga ciki wannan sunna ce ba ya tabbata a musulunci malam idan ina yin aikin lada sai shakku ya shiga zuciyata na dinga ganin kamar ba dan Allah nake ba shin wani mataki ya kamata na dauka wannan shine tambayar Mustafa Abdullahi to shedan ne yake kokarin ya lalata maka aiki ko kuma ya sa maka wani shakko da wasi har ka ji cewa ma ka daina aiki a wannan tsakaninka da Allah ka san kai dan me kai dan shedan ya zo ya ce da kai kana yi ba dan Allah ba ya sa maka wannan waswasan a zuci kai watsi da shi ka yi watsi da shi ka ci gaba da aikinka kakka ɗauki wannan wasu wasan da wani mahimmanci har ya daƙilar da kai ya hana ka ci gaba da aikin alkhairi saura ka koda wannan wasu wasan ya zo maka kawai ka yi buris ka manta da shi ka ci gaba da aikinka shi ɗan ne yake ƙwarin ya kawo maka rudani har ya sa kama ka daina yin ma aikin alkhairi din da kuma haka yake so kaga in ka daina ya ci nasara ya samu abin da yake bukata a wajenka don haka ka kunya tashi ka ka ci gaba da aikin da kake tun da kai dai a tsakaninka da Allah ka san cewa don Allah kai wanda ke cewa ya kama shin ya halatta a sauke wa mace alkur'ani da niyyar nema masa gafara daga sani nema gafara shine ka ce Allah ta'ala ya gafarta masa wanda zai na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana na li ikhwanina alladhina ja'a wa bil iman waɗanda suka zo daga bayan su cewa suke Allah ka yi mana gafara ka yi wa uwanmu gafara za ka neman gafara shi ne ka ce Allah ka gafarta Allahumma firli fulan Allahumma arhamhu Allahumma wasu qabrahu Allahumma nawwir darihahu wato addu'a dai da zaka yi masa Allah ya masa gafara ya yafe masa ya ya kyautata bayansa ya kyautata rayuwarsa ta lahira wannan ita ce addu'ar neman gafara amma in karanta qur'ani wannan baka ce baka yi addu'a ba tukunna karanta qur'ani wannan ba shine addu'ar ba ba laifi kai akan karan kanka in ka gama karatun alqur'ani sawa'un ka karanta izu 1 ne ko izu 10 ko izu 30 kuma ka sauke kai addu'a kai tawassuli da wannan aikin naka da cewa Allah ta'ala ya gafarta mu wane ya ji kan wane ya yi masa rahama wannan yana daga cikin tawassuli da kyawawan ayyuka amma shi karatun ƙur'ana wani ibada ce tsakaninka da ubangijinka ba wai shi mamacin ne ya kai wa ibadar ba ka bauta wa Allah ne da karatun alƙur'ani wanda duk ya bauta wa Allah da wani aiki da Allah ta'ala ya shar'anta masa to yana da damar ya yi tawassuli ya kama kafa da wannan aikin bayan ya gama ibadar bayan ya gama yin ta dan Allah ya ce Allah ta'ala abin nan da na yi dan kai Allah ka gafarta mu mun sha jin hadisin mutane uku da suka shiga cikin kogo dutse ya rufe su kowannen su yayi tawassuli da wani aiki da yayi lokacin da yake aikin ma bai san zai yi tawassuli da shi ba bai san akwai ranar da zai buƙaci yin tawassuli da aikin ba to haka lokacin da ka zauna kana ta karatun Qur'ani kakka dauka cewa wani kake karanta Qur'ani ka dauka ibada ce kake yi wa Allah ta'ala bayan ka gama ibada to sai ka roki Allah da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Imran ibn Husayn da al tirmidhi ya rawaito yana cewa al qur'an was'alullaha bihi ku karanta al-qur'ani ku roki Allah da alqur'anin to karanta mun ka gama kai addu'a kuma bayan karanta alqur'anin ya ubangiji wannan ibada da ne karatun nan da ne ya ubangiji kuma ka san cewa dan kai ne shi ya ubangiji ya Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza daga cikin ka nemawa mamacinka ah, gafara da kake so ka nema masa amma shi kawai ka zauna kawai kai ta karanta qur'ani da sunan wani wannan baya daga cikin neman gafara watakila ma ka tsayar da wata hujja a kansa kila a cikin alkur'ani akwai abubuwa da yawa da ya ketare a rayuwarsa bai aiki da su kuma kana karantawa mala'iku suna cewa to kai yanzu ba ka ji ana faɗar kaza ba ana karar kaza ana kayi aiki da shi kaga ya zama maimakon ya bada natijar da kai kake so ya bada akasanta saboda haka zaka iya karanta alkur'ani tsakaninka da ubangiji a matsayin ibada kamar yadda kake sallah gare shi kamar yadda kake sadaka gare shi kai tawassuli Allah ta'ala ya gafarta mu wani mamacinka amma ka sani sai kai addu'a Allah ka gafarta mu wani Allah ka yi mu wani rahama Allah ka ji kan wani wannan ita ce addu'ar da zaka yi bayan ka gama karatun Qur'ani amma ba wai shi karatun Qur'ani ne zaka yi ya bi shi ya yi masa abin da kai kake bukata ya yi masa ba mustapha ya hayadi sanda yake cewa ah, yaya iddar matar da take da aka saka tana da ciki kwantacce take misali to menene maganar kwantaccen ciki wani maganar kwantaccen ciki wani abu ne da a likitance ba wani abu ne da ya tabbata a da can ma malamai akwai wanda suka ja akan wannan kuma daga baya shi kansa su kansu likitoci sun tabbatar da cewa mace ko dai ta zama tana da ciki ko ba ta da ciki sannan ciki yana wuce abin nan waɗannan kwanaki ko da Allah ta'ala ya ci nuna shi ne na ɗaukan ciki a baya can irin su ibn hazm sun ja a kan wannan cewa wasu suna cewa ciki ya yi shekara uku wani ma fiye da haka wani ƙasa da haka ibn hazm sun ja a kan wannan cewa ba gaskiya ba ne an samu kistoshi da aka rika bayarwa a ce kamar wane an yi cikinsa ya yi shekara uku kamar a ce muhammad ibn ajilan mutumin madina ne imam malik ya ce mahaifiyarsa ta yi cikinsa shekara uku wani a wancan lokacin ba da za a gane ba a da kwarewa ta likitanci da kayan na'urorin aune-aune da za a gane cewa cikin ne ko ba cikin ba ne akwai wahani akwai wani abu da yake shiga kwalwar ko zuciyar mace kawai ta rika dauka tana da ciki shi kenan kuma sai a yi da cewa tana da ciki ganin cewa jininta ya tsaya baya zuwa kuma ta rika jin ko wani kabe-kabe a cikinta shi kenan sai a dauka wani ciki ne wani kwantacce ne daga baya kuma ta samu cikin gaske din ta zo ta haihu sai a ce wannan kwantaccen cikin ne yanzu ta haifa wannan ba gaskiya bane kuma likitoci masu tabbatar da cewa zaman ciki ya kwanta har yare shekara ɗaya biyu uku duk ba a haife shi ba wannan abu ne wanda ya sabawa abin da yake faruwa saboda haka babu maganar wani kwantaccen ciki in har tana jin tana je kawai a yi mata scanning a gwada ta a gani da cikin ko babu in an ce da cikin to tabbas in an aga a cikin wani lokaci za a rika ganin wani wani abu a cikin ta a ɗauka da karshe kuma inda za a yi tiyata sai a ga cewa wani wani wata tsokan nama ce ta fito ko wani abu ne ya taru a gurin ake gani in an yi sukanin kamar da kuma karshe ba ba ba dan bane saboda haka wannan likitanci zai tabbatar amma ba wani abin da mace mai ciki iddata wa ulatu al-ahmali ajaluhunna ajaluhunna an yadana hamlahunna Allah ya ce mata masu ciki iddar su shine su haifi abin da yake cikin su iddar macen da take da ciki shine ran da ta haihu shine iddata haka in har ba ciki ne da ita ba an sake ta amma tana da wani wahami cewa wai tana da kwantaccen ciki da je a yi bincike a yi auna aune a tabbatar da tana da ciki ko ba ta ciki in ba ta da ciki shi kenan kuma ya zama na jini ba zuwa sai ta yi idda da watanni saboda ka wata uku shi ne iddata hmm. ah, wanda ya ce menene hukuncin wanda ya riga ya yi irami a inda ba ana ake yi batun a shekarun baya kamar a jidda muhammad sani daga jami'ar bayero to galibi a wani lokaci alhazanmu sukan yi ihrami a jidda saboda wasu daga cikin malamai suna nace musu akan cewa wannan gurin ihrami ne mutumin da ya aiki bisa fatawa ya yi fatawa ne yana kuma zaton wanda ya tambaya din fi sabilillahi abinda zai biya masa haka din yake to in yayi abu ba a cewa Allah zai kama shi da wannan saboda abinda Allah ya ce masa cewa yi fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamu ku yi tambaya in ba ku sani ba to ya bi wannan doka da ubangiji ta Allah ya a masa yayi tambaya din to koda kuwa malami zai yi ba daidai ba ko ya faɗi kuskure ko kuma ya ganganci anan Allah ta'ala ba zai kama mai tambayar ba tunda shi ya sauke nauyin da yake kansa ya yi tambaya shi wanda aka tambaya ne ko dai bisa kuskure shi wanda shi ma Allah ba zai kama shi da kuskure ba ko bisa ijtihadi wanda shi ma Allah ba zai kama shi da ijtihadi ba ko kuma bisa ganganci wanda abin zai kare a kansa ba zai shafi ba zai shafi na bayansa ba kamar limamin da zai zo ya yi sallah ne da ja mutane baya da tsarki ba zai shafi sallar mutanen da suke bayansa ba shi kadai sallar sa ta zata samu matsala amma wanda suka yi sallah a bayansa su wannan sallar su ta ba a kuma cewa su saki sallah ko da kuwa daga baya za su fahimci cewa a limamin nan ashe ba ya da tsarki sanda yake jan su sallah ba za ce su sake sallar ta baya ba su wace suka yi tayi to haka nan malamin da zai fatawa ga mutum bayan ya mutumin ya amince masa ya yarda cewa abin da zai ya san yana da ilimin kuma zai gaya masa gaskiya to ko da mutumin ya yi kuskure ko ya hadi ba daidai ba ko ko yi ganganci Allah ba zai kama mutumin da wannan ba don haka abin da ka riga kai bisa irin wannan fatawar a baya ba a cewa kayi laifi ka zo ka wani abu da zai biyo baya sannan abu na biyu a malamai sun yi magana akan wanda ya tsallake miƙaci cewa mutumin da ya tsallake miƙaci ya ihrami bayan miƙaci in ya dawo ya sake ihraminsa sannan ya je ci gaba da aikin hajjinsa shi kenan wannan ba wani abu a kansa in bai dawo ba ya je aikin hajjin haka zai yi fidiya wannan magana da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan amma magana cewa zai yi fidiya babu shakka babu wani nasi karara da ya bayyana haka cewa zai yi fidiya na'am ya ketare miƙaci ya ketare miƙaci bai kamata ya yi rami gabanin kafin abin nan bayan miƙaci ba wannan kuskure ne amma cewa ya yi fidiya ya yi yanka ya zubar da jini wani yana bukatar wani dalili keɓantacce wanda kuma babu shi sai magana ce da aka samu sadan abdullahi dan abbas da ke cewa duk wanda ya ba wani nusuki to akwai yanka a kansa to wannan ita ce yawan suka dauka ake ta faɗaɗa batun jini jini jini yadda za ka mu alhaji kafin ya gama sa an yi masa jina jina komai duk wani motsi a ce da jini da jini da jini wanda kuma gaskiya wannan jina nan da ake ta magana babu dalili a kansu mm. haka in har ya yi da ganganci ne to sai ita ta yi sigifari ki nemi Allah ya fi masa ya dai kuskure kuma ya gwargwadon abinda ka bari na sunna iya gwargwadon abinda za a rage maka kuma a nadanka na aikin hajji ba wai yana lalata aikin hajji ne duka ba amma dai ba zai zama daidai da wanda shi ya yi kawo wannan sunnar ba kai ka dan kauce mata to za a rage maka kuma gwargwadon wannan abin da yi na kuskure ko na na na na saba saba wa sunna din ah, nan ta da alaka da tambayar da aka amsa zai ce yaya mutum zai yi idan zai dau harami a cikin jirgi alhali yana sanye da tufafi kamar wando hula da kuma da sauran to daman shi ihrami ah, abinda ake nufi da ihram akwai kayan ihram akwai ihram ah. kayan ihram shine mutum ya fita daga cikin kayansa na gida da ya saba sawa masu fasalin wando da riga ya daura zane ya sa mayafi ya cire hular da kansa ko rawaninsa wannan shine kayan ihrami shi kuma ihramin shine talbiyar da zai yi da aikin hajjin da ya niyya labbaik allahumma umra ko labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan wa hajjan idan kirani zai yi wannan shine ihram akwai libasul ihram akwai kuma ihram wasu na dauka in ka shiga kaya farare to kai ihrami a ka shiga kayan ihrami amma ba shine ihramin ba zaka daga airport kana iya sa kayanka na ihrami a cikin jirgi kuma kai ihrami wato kai niyya don haka eh, ga mutumin da yake so ya yi sa a cikin jirgi don gudun kada ya ketare miƙati bayan an yi tafiyar awa uku ko awa uku da rabi ko lokacin da idan su ma'aikata ababin nan matuƙa jirgin za su yi bayani in an zo daidai miƙatin in har gurin da yake tabbatar za a yi bayanin ne in ba za a yi bayanin ba zai iya kaddara tafiyar awa uku da rabi to a lokacin sai ya yi ihramansa to mutumin da ya shiga kayansa zai iya sa kayansa na ihrami ya shiga jirgi ya zauna akan siɗinsa yayin da aka yi tafiya awa uku da rabi kenan sai ya yi ihramin sai faɗa abin da ya niyya labbai kallahu ma'umratan idan tamattu zai yi zai je fara yi da umara sai ya yi labbai kallahu ma'umratan in ifradi ne ce labbai kallahu hajjan yana zaune akan kujerarsa kenan idan da zamu kaddara cewa bai shiga da ihram bai da ihrami za mu kaddara cewa bai da ihrami a jikinsa bai ko bai tuno ba ko bai ankara ba ko bai sani ba ko watakila sai da ya shiga jirgin wani malami tashi yana bayani sai ya ga to ai gashi shi a cikin abin nan inda za ya samu yana da babbar rigar da zai daura daya ya yafa shi kenan zai iya haka in hakan ba za ta yi ba zai iya ihrami da cikin kayansa in ya sauka ya sa kayansa babu komai malam yaya mutum zai yi idan zai dau harami ana mana amsa idan mutum ya fitar da zakka ta kuɗi sai ya haɗu da wasu masu buƙatar abinci sai ya siya masu abincin daga kuɗin menene hukuncin haka to ba haka ya kamata yi ba idan har yana zama bukata ne sun cancanci cikin zakka ya dauka kudin ya ba su mana ne ka zai saya musu in kudin ne kudin mutum baka yi masa wani abu ta yi in ka bashi watakila ba irin wani nau'in abincin zai saya ba ta yi in ka bashi kudin shi kuma zai je sai ko kai ka saya masa shinkafa shi kuma watakila yana son tuwo ne ka gani ka sayi wani abin da ba ya dai karba saboda yana cikin bukata haka ita zakka baka juya mutum ita

tun da shi ce aka ka bashi abinda za ka fitar da zakka ɗin in kuɗi ne ka bashi kuɗin in kayan amfanin gona ne ka bashi in dabbobi ne ka bashi so kai abinda kawai za ka yi ɗauka ka kai wa wanda ya cancanta shi ne aikinka amma ba ka sarrafa masa ita ba in kuɗi ne ka ce ba za ka saya masa mota ka bashi mota ko ka saya masa gida ka danka masa gida wannan ba aikinka ba ne ka bashi kuɗin saye abinda ya ga dama da kayansa in ma ya ka bashi zuwa zai rabar wannan duk abin nan ganin damarsa ne saboda haka irin irin wannan yanayi ba haka ya kamata ka yi ba in kai haka bisa jahilci shikenan babu wani abu amma ba haka ya kamata ka yi ba tunda har ka kula cewa suna cikin alfukara ko almasakin da Allah ta'ala ya ce a ba su kirawo su ka ba su kace ga zakka su kuma sai su je su yi abinda suka ga dama su yi da wannan kuɗi nasu yahaya abdulkadir manzubar yake cewa ya halatta duk abin da mutum ya aikata ya dinga jin cewa Allah ne ya sanya shi aikatawa to idan abin da zai aikata na alkhairi ne inna alkhairi ne zuci Allah ne ya sa shi mana tunda Allah shi Allah ya yi umarni da kyakkyawan abu wal amara rabbi bil qist duwan abin da yake adalci ne duwan abin da yake daidai ne Allah ya umarni da shi haka in abu mai kyau ne to sai ka ji cewa Allah ne ya umarci ka Allah ne ya saka amma in abu ne mummuna mutum ne ya je shagiya an ce Allah ne ce shagiya ko ya yi sata ya ce Allah ne sa ya ko ya yi kisan kai ya ce Allah ne sa ya kisan kai ko ya yi zane ya ce Allah wannan ya zama aikin mutanen jahiliya da Allah ta'ala yake cewa idza fa'alu fa'ishatan qalu وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون sai idan suka aikata alfasha ko idza fa'alu fahishatan in suka aikata alfasha sai haka muka samu iyayenmu akai kuma Allah ne ma ya umarce mu Allah ne ya samu Allah ce ka ce musu Allah baya umarni da alfasha ya za ku rika ƙarya kuna jingina wa Allah qul amara rabbi bil qist abinda ubangiji ya umarni da shi adalci so ba yadda za ka yi aiki mara kyau kuma ka jingina wa Allah in kuma kana nufin kaddara in kana nufin kaddara ma na Allah ne ya kaddara na'am Allah ta'ala ya komai ya halicci kaddara a ciki shi kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu ubangi ta'ala ya halicce shi ne da kaddara haka mai kyau ne ko mara kyau ne amma ba a hujja da kaddara ba a hujja da kaddara shi yasa in kai aikin kwarai kake tunanin Allah ya baka lada ubangiji ta'ala ba zai ce aini na kaddara maka aikin ba aikin ka bane kai ma in aka yi haka zaka ce an zalunce ka to haka na aiki mummuna shi ma ubangiji ta'ala ya baka wata dama liman sha'a minkum an yastaqim ya baka wata mashi'a gurgudan mashi'a da take karkashin tashi mashi'a in ka zabi kyakkyawan abu sai ubangiji ya hore maka kuma damar kai kyakkyawan abu in ka zabi mummuna sai ubangiji ya hore maka kai mummuna din man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn ubangiji ya baka wannan ya baka wannan damar to a irin wannan yanayi mun yadda cewa komai da yake faruwa a cikin halittun Allah yana faruwa da kaddara kuma da mashi'arsa sai dai mashi'arsa akwai mashi'a diniya shar'iyya shine abinda Allah ta'ala ya umarni da shi ya shar'anta shi in mutum ya zai samu lada akwai mashi'a kauniya kadariya wanda ubangi ta'ala ya riga ya kaddara take wakana wannan ba a yi wa Allah ta'ala hujja da ita yadda ka san a mu'amalar ka ta ta kai dan adam da dan uwanka dan adam ba zai ba zai maka hujja da kaddara ba ka karba wato wani ba zai zo wato ainihin ya tsinke ka da mari ba sannan ya ce ka yi haƙuri kaddara ce ka yadda ko ya ɗauki kayan ka ya lalata a gabanka in ka yi magana ya ce yaya ba yi imani da kaddara ba ne Allah ne sani ba za ka yi wannan ba to haka nan ubangiji ta ala ba za ka yi masa hujja da kaddara ba saboda haka ana in kana nufin ayyuka na kwarai da kake yi ka ce Allah ne ya sa ya sa ni in yi shi kenan dama Allah shi ya ce yi aiki na kwarai in kuma mummuna ne to wannan ka fada akida ta mushrikai in kuma kana nufin kaddara ta ubangiji ta ala shi kaddara abubuwa to wannan da komai ubangiji shi yake kaddara shi sai dai ba a hujja da kaddara masauro kada kuma ta kuna ta da shirin fatiyar rahama daga nan gidan rahmar rediyo farin cikin al'umma tare da dr sani dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangiyar nazarin addinin islam da ke jami'ar bayar ta kano na wuce ya koda tambayar naku akan sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko a adireshin yanar gizo na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma facebook na wato fatoyin rahama ya zo shirin zai dora harkala wannan aisha daga dakata da ke cewa menene hukuncin bikin birthday da ake a musulunci menene hukuncinsa so a musulunci bukukuwa na nuna farin ciki da abin nan wanda za a yi da sunan idi ko biki iri biyu ne kawai sau ne idi na babbar sallah wanda muke kira idin babbar sallah idin layya suna cewa babba saboda akwai ciye-ciye akwai nama akwai abin amma amma dukansu manya ne dukansu suna kasancewa ne bayan faruwa wata wani rukuni daga cikin rukunin musulunci wannan yana faruwa saboda gama rukuni na aikin azumi wannan ya faru saboda rukuni na hajji dukansu rukunin musulunci in har ma za mu ce wani babba wani karami to na azumi ya kamata ya zama babba domin azumi yana gaba da yana gaba da hajji shine sannan hajji to amma dai saboda shi bahaushe yana cin nama ya more abin nan sai ya ce ma wannan babba shi <laughs> wajen karami da eh, amma dukan su manya ne ah, so waɗannan duka ne guda biyu sai kuma ranar juma'a ita ma rana ce da ake kwalliya a fita aje a sallar juma'a a gaggaisa da juna bayan ga wannan ka zo wani biki sai dai na al'ada kuma na al'ada to kuma al'ada musulunci baya mata baya hana ta sai in ta ci karo da wata ka'ida ta wata cikin ka'idojinsa duk wata al'ada in za ta ci karo da wata ka'ida daga cikin ka'idoji tonan ne musulunci ke taka mata burki al'ada ta ba zai asali ba al'ada ce ta musulmi ba ba al'ada ce ta musulmi ba al'ada ce ta wasu musulmi suka kwafa suka kwaikwaya to anan ne ake ita matsalarta da a ce al'ada ce ta musulmi musulmi suna yin wannan to musulunci ba zai hana su ba kama kasancewar wasu ne waɗanda aka ce mu saba musu ma a cikin abubuwan mu kan murƙai kwaikwayensu a cikin abubuwan da suka keɓanta da shi to sannan muka zo muku muna kwaikwayensu to anan mun shiga matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabba bi qawmin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane ya kokarin kama da su to shi ma zai zama cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yana cewa khalifu al yahud wa an-nasara ku saba wa yahud ku saba wa nasara abubuwa da dama sai annabi ya ce ba sa yin kaza ku ku riga ce ba sa ba sa barin gemun su ku ku bar gemun ku ba sa ba sa abin nan ba sa sal ba sa cewa amin a cikin sallar su ku ku ce amin ba sa abin ba sa sallah da takalman su ko sallah abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam khalifu yahud ba sa kaza ko kaza ba sa kaza ko kaza ashe kaga akwai bukatar ya zama na baka baka kwaikwaye su ba akan wani abin da su zama al'adar su ce to wannan harkar ba zai da waye do a tanan take samu matsala ba wai ana cewa ko kakka don kayi abin a ce tome a ciki kawai don tara abokai na abokan arziki a ciki a hure kendir a yi tome a ciki abin da yake ciki shine wannan tashabbu din a nan tana cin karo da wata akida da annabi sallallahu ya yi ta ta yi ta nanata ta a matsaloli da dama har a cikin ibada ma har a cikin aikin sallah annabi sallallahu lokacin da ya sallah ya zauna saboda rashin lafiya bai suka tsaya ke kam annabi ya ce kun kusa ku yi kama da waɗanda su abin da ku yi kama da fara da shugabannin suna zama su suna tsaye kankan duk da cewa ibada ce tsaye wasu allah suke nufi ba wani ba su amma don dai kada ya zama an kwaikwaye su a wani abu annabi ya ce in ya yi sallah a zaune su masu zauna to wannan shine shine matsala shi yasa wasu malamai da dama suka yi rubutu akan akan irin waɗannan ididdika wanda duk yana daga cikin alamar wata al'umma wacce take da karfi na tattalin arziki da karfin makami ta yi kokarin ta mallake hatta kwakwalen mutane bayan ta mallake su ta fuskar siyasa ta mallake su ta fuskar tattalin arziki ta zama har a ikidunsu har a tunaninsu ta zama na ita ce take kusan nata ne ake ganin daidai yanzu watakila da wasu al'umma ce wacce ba ta kai ta kawo ba take abu ba lalle ne a su ba saboda ana ganin su suna da karfi suna da technology suna da kaza suna da kaza to duk abin da suka yi koma wanda ba shi da wani abin sha'awa a ido amma sai ga ana ta kokarin a ga an kwaikwaye su wanda duk yana nuna rauni ne na shi mai kwaikwayo din kamar yadda ibn khaldun yake cewa yana daga cikin ɗabi'a ta wanda aka fi ƙarfinsa wato wanda ya zama an tsarin jaye shi ya yi ƙoƙarin ya kwaikwayi wanda ya fi ƙarfinsa ya yi ƙoƙarin kwatanta irin abubuwansa ah, hassan jihe ke cewa malam shi ya halatta idan mutum yana sallah aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salati ah, sallah abinda malamai suke cewa ah, sallah abinda ake cewa sallah shine af'alun makhsus makhsusa bihayatin maksusai aukatin maksusa wani ayyuka ne keɓantattu a wasu lokuta keɓantattu da kuma yadda ake yin su da wata hai'a keɓantacciya wani ita ce sallah abinda aka ce a yi a sallah shi ake yi abinda ba a sa ka a sallah ba koda a wajen sallah koda a wajen sallah an yadda a yi shi ko ma shari'a ta kwadaitar a yi shi kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne da shari'a ta kwadaitar ta yi umarni da shi kuma yana daga cikin alamar girmamawa da son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ambace shi a yi masa salati har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya marowaci a cikin al'umma ta shine wanda za a ambace ni bai mun salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam kwadaitar a yi masa salati a lokuta daban-daban a gurare daban-daban hatta ma a cikin tahiyyar mu wasu malamai suka wajabta yin salati a ƙarshen tahiyya kamar shafi'iyya cewa a ƙarshen tahiyya wajibi ne ma mutum sai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to wannan dai yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na falilar salati to amma ita sallah layin da kai kabbara harama to akwai wani abubuwa da su aka ce ka yi a sallah wasu abubuwan da ba a ce ka yi su a sallah ba ba daidai ne ka yi su a sallah ba koda ko a wajen sallah ana yin su koda a wajen sallah shari'a ta ce ka yi su a sallah sai ba a yadda ka yi su ba kamar misali a sallah a wajen sallah an ce mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah wanda ya ji shi ya ce yarhamukallah shi kuma ya ce Allah wa yuslihu balakum wannan shari'a ta tsara wannan a wajen sallah in ka ji atishawa ka gama kai hamdala wanda ya ji kai maka addu'a kai ma kai masa wannan sunna ce koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya zama da zai ce alhamdulillah wajibi ne kai da ka ji shi ka ansa masa to amma in a sallah ne mutum zai atishawa ya halatta in ya atishawa yana cikin sallah liman yana cikin karatun fatiha sai ya atishawa sai ce alhamdulillah ko yana karatun sura ko ya yi ruku ko ya dago kaga wannan ba malamin da ya yadda ai wannan ko kuma a ce da wani zai ji shi ya ce alhamdulillah wani daga can koma ma musu ce rahamukallah ba za a faɗi wannan ba duk da cewa shari'a ta ce a faɗa amma a nan ba za a faɗa ba shi yasa hadisin mu'awiyah ibn al-hakam as-sulami yayin da ya zo daga ƙauye ya zo ya shiga masallaci ana sallah wani ya atishawa sai ya ce da shi yarhamukallah sai sahabbai suka irin dan zungure shi da halala sai ke cewa ya naga kuna ta halalata a cikin sallah sai kawo magana to bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake cewa wannan abu da kai bai dace a sallah ba sallah abin da ake yi shine tasbihi da zikirin Allah da sauransu ya nuna masa ba a faɗi da cewa gashi shi ya koyar sunna ce ayi amma anan kira ba ce ayi wannan ba haka ba za a yi ba yanzu misali a ruku'u Allah annabi ya ce karanta Qur'ani a ruku'u da sujjada da wani zai zo na karanta qur'ani da ruku da sujjada za a hana shi bai isa kuma yayi hujja ce karatun qur'ani ne ba kyau ba ko mutum ya yanzu zai ce in yi sujjada zai karanta qul huwallahu sau uku a sujjada ba malamin da zai halatta masa wannan duk da karatun qur'ani ko mu ce qul huwallahu tana da falala ce sulusul qur'an daya bisa uku ce ta alkur'ani ce to yana son duk sujada ya ga yayi abin da yake kamar ya karanta qur'ani da kai karanta fasita abin nan kulhu wallahu uku ba wanda zai yadda da wannan kuma ya saba koyarwa saboda a cikin wannan gurin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sujud amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru min ad-du'a fa kamilu an istajaba lakum addu'a ar-ruku'u ku ma ku ma Allah a ciki sujada ku yawaita addu'a shine abinda aka koyar to haka ita sallah take irin abin da aka yadda ka yi shi a cikin sallah shi ka ci gaba da yi ba za ka saba ba ka shigar da wani abu ko da a wajen sallah an umar an yadda ka yi shi da a wajen sallah ibada ce amma a lokacin in ba a yadda ka yi shi ba za ka shigo da shi ba saboda haka baya daga cikin koyarwa ta ma'aiki sallah da sallama ban taba ji ba ko a hadisi kwara daya an ce a sallallahu alaihi yana sallah sunansa ya shigo cikin sallah sahabbai sun yi salati a irin wannan mutu ya zuciya wannan wani abu ne daban ah, abin da yake hadisun nas wannan ba a lissafa shi daga cikin abin nan al'amal ayyuka wanda za ka faɗa a ranka amma ka fito a ƙarara wanda muke ji a wasu masallaci da an ce muhammadun rasulullah ce sallallahu alaihi na soyayya ce da ƙauna take sa haka to amma a sani akwai ƙauna. akwai kuma bin umarni mutumin da zai kaunace ka to ya kamata ya bi umarninka in yana kaunar ka amma baya bin umarninka kaunar ka ga anan ba ta yi amfani ba amma in zai bi umarninka ko bai fito ya ce ina kaunar ka ba kai da kanka san cewa yana kaunar ka kawakala wannan take cewa akwai wata falala da mace mai yaya tafi wadda ba ta da yaya musulunci daga zahra'u ah, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ah, abin nan din yaya kuma da Allah ta'ala ya ba yaya na kwarai ko ya mutu za su cigaba da masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan idan mata ibnu adam in kafa amalu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw aw waladin salihin yad'u lahu idan idan ɗayan ku ya rasu idan dan adam ya rasu aikin sa gaba ɗaya na dakatawa sai abubuwa guda uku wata sadaka mai dorewa mai gudana to kamar da wani wakafi na rijiya ko na masallaci ko wani abu irin wannan ko ilimin da ya yada cikin al'umma ana amfana da shi ko kuma yaro na kwarai namiji ko mace da zai rika yi masa addu'a kaga babu shakka wanda Allah ta'ala ya bashi da ya masa kyakkyawar tarbiya bayan ya bar duniya zai ci gaba da yi masa addu'a kaga wannan ba zai zama ɗaya da wanda Allah bai ba shi wannan ba so ta wannan fuskar za mu iya cewa wanda Allah ta'ala ya bashi ‘ya'ya na kwarai ya mutu kuma suka ci gaba masa da addu'a ya fi wanda Allah ta'ala ya zama ya sa shi bakarara ne ba haihuwa bai samu wanda zai zama sa wannan ba amma ta fuskar kawai saboda ita wannan ta sha wahalar haihuwa wannan kuma ta sha wahalar haihuwa ba wannan ba shi shine abin mizani ba ba shine ma'auni ba tarbiyyar da za a ba yaran da kuma abin da yaran za su yi wa iyayensa bayan sun mutu na su yi masa addu'a wannan shi ne sanan fifikon yake kasancewa ala sai wannan yake cewa jini yana zo min farkon wato jini yana zo farko ruwan kasa daga nan sai ya koma ja bayan kwanaki biyar sai ya koma ruwan kasa sai kuma ya zama yalo sai ruwan madara sannan kuma ya zama farin ruwa har kwanaki takwas shi da allah yaya zan yi wajen kirga kwanakin jinin daga fatima to ya danganta idan ta san kwanakinta hmm. akwai mace da zama ta san watakila kafin ta fara samun wannan matsalar ta san iya kwanakin da suke tana yin kwana uku ko hudu to da zara waɗannan kwanakin suka wuce kwanakin jininta sai kuma wani ruwa wanda ba shi ne jinin ba ya ci gaba da zuwa mata ta san cewa ta san cewa kwanaki wannan ruwa da jinin da yake zuwa ba al'ada ba ce akwai idan kuma ta san cewa kwana takwas take misali al'adar ta dama so sai wani lokaci kuma ruwa ya rika zawa amma cikin dai wannan kwanakin cikin kwanakin al'adatta to za ta ɗauka a matsayin al'adatta ne inda a cikin kwanakin al'adatta ne amma in wajen kwanakin al'adar ta ne ma'ana bayan al'adar ta dauke sannan wani ruwa ya zo wanda ba irin jinin haila ba to tabbas wannan baya daga cikin jinin haila idan ba ta da kwanaki ba san kwanakin ta ba saboda mun farawa ce ko ta manta ko wani abu irin wannan to irin wannan za ta yi amfani da tambayi da bambance jinin ta ne idan har ta gane cewa ga kalar jinin ta kamar da annabi ke ta inna damal haid damun atwal yu'raf idan har ta san shi ta san irin warin ko abin hamamin da yake yi to da ya zo ta ganshi da kalar jininsa yadda ya saba ta ɗauka a matsayin haila ne in ya wuce ya zama na ya zo da wani da wata kala daban ta san cewa wannan ba jini ba ne jin al'ada ba sai ta yi wanka abin da saboda haka ya danganta da kwanakin da take yi har kwanakinta ne kwanakin ta hudu ne ko biyar suka gama sannan wani jini wanda ba irin wanda ta saba gani bai rika zuwa to wani wani jini ne na na na larura za ta yi wanka ta ci gaba da ibadata in kuma a cikin kwanakin ta ne wannan kalar jinin yake zuwa amma kwanakin ta ba su kare ba su za ta dauka daga cikin jinin haidanta ne na mm-hmm. to masu waro a nan muka kawo ƙarshen shirin na fito rahama na wannan lokaci muna ƙara tuna masu waro hanyoyin da ake bi wajen aiko da tambayoyi a cikin wannan shiri wato akwai lambar waya sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma ta adireshin mu na yanar gizo a fitoyin rahama a tiyahu.com akwai kuma hanyar nan ta dandalin zumunta na facebook wato Fotoyin rahama muna kara tunatar da mai sauraro cewa idan za a rubuto tambaya a tabbata rubuta tambaya mai ma'ana sannan kuma a ƙarshen tambaya a rubuta sunan wanda ya rubuto da wannan tambaya a madadin hukumar rahama rediyo farin cikin al'umma da kuma malam da yake kokari koyaushe wajen amsa batoyin naku shehin malami shek dr muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangiyar nazarin addinin islam da ke jami'ar bara ta kano da shehu bala kabara wanda ya saba gabatar da wannan shirin bashir idris ungwagwa ne ya tattara sauti har yanzu zuwa gare ku ni da na gabatar a wannan lokaci na fiye hana ke cewa muka kasance da ku lokaci na gaba cikin sabon shirin fatuwar rahama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا ولهديناهم صراطا مستقيما